nam mô đại bi hồi thượng bà tha đâu du băng a đề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà dạ ma phạn đà đâu đáng địa tháng à, bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề tăng đoa tăng bà tăng bà ma đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra mà mà phật ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra xa lời phật xa phật sam phật ra xa đần đà già ta ba ma tân đà già ta bà tân đà du nghe tấn bàn ra già ta bà na ra chấn trì ta ba ma ra na ra ta bà tấn ra tăng na mùng thế gia ta bà ta ba ma tân đà già ta bà giá kiết ra tân đà già ta bà ba đà ma mà bài tham yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và già nam mô a di già bà lô yên đề tướng bằng ra và ta bà tấn điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà già ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng nam mô na ra chân ti hê đệ ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu như băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đắng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ra đa ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra mà mà văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sâm phần ra xa lai phà xa phản sâm phần ra xa ya ho lo ho lo ma ram ho lo đần đà già ta bà ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghệ tăng bàn ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà mà bài thân yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya dạ nam mô a di ya bà lô yên đề tương bằng ra và ta ba thân điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà ya Namah đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma mà phật ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lời pha xa phản sam phần ra xa ya hồ lo hồ lo ma ram hồ lô đần đà già ta ba ma tân đà già ta ba tân đà du nghe tấn bằng ra già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tăng na mùng thế gia ta ba ta ba ma mà bà rì tham yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và già dạ nam mô a di đà bà lô yên đề tướng bàn ra và dạ ta bà thân điện đô mạng đa ra bàn đà và dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà già ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bàn đà già ta ba Hey nam mô na ra cân kỳ hê rị ma bà na sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phạn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca ra đê đà dựng câu lô cầu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà đà đà đà đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà mà phạn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sâm phần ra xa lời phạn xa phạn sâm phần ra xa gia hồ lô hồ lô

ba ma ra na ra ta bà tấn ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà ma tăng đa già ta mà bà rì thắng yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già dạ già dạ nam mô a di già bà lô yên đề tướng bằng ra già dạ ta bà thân điện đô mạng đa ra bằng đà già ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà già ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bàn đà già ta Hey, tăng đói mong a di đà bà lô kiến đế thân phật a lăng đà bà nam mô na ra chân đi văn đà sa gia hồ lô hồ lô ma ram hồ lô lô đề ta ra ta ra tấn rì tấn rì tô đô tô đô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa di sắn ni na ba giả ma na ta ba hằng Đặng đà già ta ba ma bà tăng đa du nghe tấn bàn ra nhà dạ ta bà na ra chấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mùng thế gia ta bà ta bà ma ma bài thân yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya nam mô a di ya bà lô yên đề tướng bằng ra và ta ba tấn điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hẳn ra đắng na đà ra già già nam mô a di đà bà lô kia đê thường bán ra già bồ đề tăng đó bà già ma tăng đó bà già ma ca lô ni ca giang năng đó mong a rì gia bà lô kiến đế thân phật ra lăng đà bà Nam mô na ra cân kỳ hê rị ma bàn đã sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra mà mà phật ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lời pha xa phật sam phần ra xa ya hồ lô hồ lô ma ram hồ lô ba già ma na ta bà tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghe tăng bàn ra già ta bà na ra cánh trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng khê gia ta bà ta bà ma tăng đa già ta bà già ta bà ba đà ma yết tăng đa già ta bà na đa cấn trì bàn già đa già ta bà mà bà rì tham yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di già bà lo yên đề tướng bàn đa già ta bà thân điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà giá ta bà tấn điện đô mạng đa ra bàn đà giá đà mê tăng bà già ra da ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra sa lai pha sa phật sam phần ra sa ya đặng đà già ta ba ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghe tăng bàn đà già ta bà na ra chấn trì ta ba ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng thế gia ta bà ta ba ma าบาลี Lô ca đế ca ra đế di hê đi ma ha bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma hê ma hê đi đà dựng câu lô cầu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà đà ma na ta bà tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghe tăng bàn đa già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng khê gia ta ba ta ba ma mà bài thân yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya dạ nam mô a di đà bà lo yên đề tướng bằng ra và dạ ta ba thân điện đô mạng đa ra bằng đà và dạ ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà ya nam mô na ra chân đi hê rị ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề tăng đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra sa lời phật sa phật sam phần ra sa ya hồ lo hồ lo ma ram hồ lô đà di đế thì giả na ra cân trì địa di sắn ni na ba già ma na ta bà tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghệ tăng bàn ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà ma ha thân đa già ta bà giá kiết ra thân đa già ta bà ba đà ma yết thân đa già ta bà na ra cấn trì bàn già ra già ta bà ha ma ba đầy thân yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di đà bà lo yên đề tướng bàn ra già ta bà đà dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà dạ ta bà thiên kiến đế thân phật ca lăng đà bà Nam mô na ra cân kỳ hê rị ma bà đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a đề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tăng đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mung đế lệ đần đà già ta ba ma tân đà già ta ba tân đà du nghe tấn bằng đà già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tăng na mùng thế gia ta ba ta ba ma mà bài thắng viết ra phật a lăng đà bà nam mô na ra chân di hê rị ma bàn đà sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà dạ ma phàn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca đà đê ra ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lời phật xa phật sam phần ra đằng đà già ta ba ma tăng đà già ta ba tăng đà du nghe tăng bàn ra già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng khê gia ta ba ta ba ma tăng đà già ta ba giá kiết ra tăng đà già ta mà bài thắng thân yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và già nam mô a di già bà lô yên đề tướng bằng ra và ta bà thân điện đô mặn đa ra bằng đà và ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà giả ta bà tấn điện nô mạng đa ra bàn đà giá ta bà thiên mong a di đà bà lô kiến đế thân phật ca lăng đà bà Nam mô na ra chân đi hê rị ma bàn na sa mê tăng bà tha đâu du băng a đề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà gia ma phàn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế đề tăng đoa tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma he ma he đi đà dựng câu lô câu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đa ra đa ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mung đài phà xa phạn xâm phần đà xa gia hồ lô hồ lô ma ram hồ lô hồ lô đề ta ra ta ra tấn đề tấn đề tô tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghe tăng bàn đa già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng thế gia ta ba ta ba ma tăng đa già ta ba mà bà thì thân yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và già dạ nam mô a di già bà lô yên đề tướng bàn ra và dạ ta bà thân điện đô mạng đa ra bàn đà và dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà giả ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà giả ta bà thiên thổ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hẳn ra đắng na đà ra già già nam mô a di đà bà lô ki kiến đế thân phật ra lăng đà bà Nam mô na ra chân đi hê đi ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a đề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đáng địa thắng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề bà ma ra ma ra ma he ma he di đà dựng câu lô cầu lô kiết mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma ma phạn ma lại phà xa phản xâm phần ra xa gia hồ lô hồ lô ma ram hồ lô hồ lô đề ta ra ta ra tấn đề tấn đề tô rô tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra cân trì địa rì sắn ni na ba giả ma đần đà già ta bà ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghe tăng bàn ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng a mùng khê gia ta bà ta bà ma tăng đà già ta bà mà bài tham yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya nam mô a di ya bà lo yên đề tướng bằng ra và ta bà thân điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn đà ya nam mô na ra chân thi hê rị ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đắng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca ra đê đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phật ra xa lai phật xa phật sam phật ra xa ya hồ lô hồ lô Tân đà già ta ba ma tân đà già ta ba tân đà du nghệ tân bằng đà già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tấn ra tăng na mùng khê gia ta ba ta ba ma bà mà bài thắng yết ra già ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra già già nam mô a di già bà lô yên đề tướng bằng ra già ta bà thân điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà ายา nam mô na ra chân thi hê rị ma bà đa sa mê tăng bà tha đâu như băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê đi ma bồ đề tăng đo tăng bà tăng bà ma đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma vẫn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lời phật xa phẳng sam phần ra xa ya hồ lô hồ lô ma ram hồ lô ti địa ri khăn ni na ba già ma na ta bà tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghe tăng vàng đa già ta ba na ra chấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng na mùng thế gia ta ba ta ba ma ma bài tham yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya nam mô a di ya bà lô yên đề tướng bằng ra và ta ba thân điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà Hi nam mô na ra chân ti hệ rị ma bàn đạ sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca đà đê đà đa đa đa đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra môn đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lời phật xa phản sam phần ra xa ya hồ lô hồ lô ma ra hồ lô hồ lô đề ta ra ta ra tấn rì tấn rì tô rô tô rô ma na ta bà tăng đà già ta bà ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghe tăng bà ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mùng thế gia ta bà ta bà ma tăng đà già ta bà mà bài tham yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya dạ nam mô a di ya bà lo yên đề tướng bằng ra và dạ ta ba thân điện đô mạng đa ra bằng đà và ta bà an tân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn đà ya dạ ते ca lăng đà bà Nam mô na ra chân đi hê ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ca đà đê bà ma ra ma ra ma he ma he đi đà dựng câu lô câu lô kiên mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma ma phạn ma la lời phật sa phật sâm phần đà sa già Đăng đà già ta ba ma tăng đà già ta ba tăng đà du nghệ tăng bằng đà già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng thế gia ta ba ta ba ma mà bà rì thắng yết ra ya dạ ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra ya dạ nam mô a di đà bà lô yên đề tướng bằng ra ya dạ ta ba dạ hằng thân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà hằng thân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ta bà hằng thân điện đô mạng đa ra bằng đà ya ते nam mô na ra chân ki hê rị ma bàn đa sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà Ya ma phàn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đê ba già ma na ta bà tăng đà già ta bà ma tăng đà già ta bà tăng đà du nghe tăng bằng ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng a mùng thế gia ta bà ta bà ma Bà bài tham yết ra và ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya nam mô a di ya bà lo yên đề tướng bàn ra và ta bà thân điện đô mạng đa ra bàn đà và ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn lần đói mong a rì ya bà lô kiến đế thân phật ca lăng đà bà nam mô na ra chân kỳ hệ đệ ma bà đã sa mê tăng bà tha đâu du băng a thề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà dạ ma phạn đà đâu đáng địa tháng bà lô hê lô ca đế ca ra đế đề tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma he ma he đi đà dựng câu lô cầu lô kiên mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đà ra đi đi ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma ma sa phạn sam phần đà xa gia hồ đần đà già ta bà ma tân đà già ta bà tân đà du nghe tấn bàn đà già ta bà na ra chấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tấn ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà ma đà bài thân yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya nam mô a di ya bà lô yên đề tướng bàn ra và ta ba thân điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà an tân điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta Bài bà thiên thổ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà nam mô na ra chân đi hê rị ma bàn đã sa mê tăng bà tha đâu du băng a đề dẫn tăng bà tăng đa na ma bà ya ma phàn đa đâu đắng địa tháng bà lô hê lô ca đê đà ra đà ra đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sâm phần ra xa lời pha xa phản sâm phần ra xa ya hồ lô ma na ta bà tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghe tăng bàn ra già ta ba na ra chấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mùng thế gia ta ba ta ba ma tăng đa già ta mà bài thân yết ra và ta ba nam mô hằng ra đắng na đa ra và ya dạ nam mô a di đà bà lo yên đề tướng bằng ra và dạ ta ba thân điện đô mạng đa ra bằng đà và dạ ta đà đa đa đa đi đề ni thân phật ra ya ya ra ya ra ma ma văn ma ra mung đế lệ he di he thân na thân na ra sam phần ra xa lai phật xa phản sam phần ra xa ya ma na ta bà tăng đa già ta bà ma tăng đa già ta bà tăng đa du nghe tăng bà ra già ta bà na ra cấn trì ta bà ma ra na ra ta bà tăng ra tăng na mùng thế gia ta bà ta bà ma ta bà na ra cấn trì bàn già ra ya ta bà ma bà rì thắng yết ra ya ta bà nam mô hằng ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di ya bà lô yên đề tướng bàn ra ya ta bà cấn điện đô mạng đa ra bàn đà ya ta bà ban đà giá ta bà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật งไท ما